Esto es, esto, esto es. Hasta cinta. Esto es, esto es, esto es. Hasta cinta. Esto es. Radio Calimera. Esto es. Hasta, cinta. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Radio Libre. Radio Libre. Esto es. Radio Calimera. 107.9 FM. noites, queridos ouvintes, e benvidos de novo a outra edición de Jastas Cinta. Seguimos aquí outra semana máis na Radio Calimera, traendo sons do hip hop que tanto vos gustan. Como cada semana, a miña beira xa está os mandos da nave o hidrofónico de SDC, que pasa? Ei, ei, ei, que pasa, peña? Benvidos de novo ao 107.9 de FM nesta cuarta emisión do programa onde os bafles non chejan a nada. Estamos aquí o meu compañeiro Saúl máis eu eh, Queremos aproveitar para mandar un saúdo aos amigos da Radio Filispín de Ferrol Si, sí, así é, desde Jastas Cinta damos as grazas a esa xente que vai facer que este programa se escoite en Ferrol Así que unha aperta moi forte para todos os ferroláns En especial a xente de Radio Filispín que xunto con outras emisoras libres do país Danlle voz a xente de AP para reequilibrar eh, a balanza dos medios de comunicación, de comunicación nos que o hip hop e eh, moitos outros aspectos da sociedade quedan completamente esquecidos. Bueno, eh, xa entrando en materia do que vai ser esta edición do Hashtag Cinta, Hoxe será un programa especial, xa que a música desta noite non sairá só dos nosos aparellos. Nesta madrugada de xoves a venres, un dos DJs máis respetados de Compostela, visita a Radio Calimera. Temos o placer de estar aquí con Rubén, máis coñecido como DJ Mil, un dos artistas da escena hip hop compostelana que máis se está a mover e eh, a sonar por as esquinas desta cidade da chuvia. Boas noites, Mil. Que tal, familia, como estamos? Boas noites, benvido. Sí, primeiro darche as gracias por, por estar a estas, a estas altas horas da, nah, da madrugada. Un placer. Eh, bueno, despois vamos a, a estar contigo aí conversando un pouco e creo que non estés preparadas unha sorpresa nos e os ouvintes. Sí, sí, temos aquí todo listo para arrancar, así que cando digades, aí estamos. Pois contra o final do programa do programa estamos estamos con Rubén, con DJ Mil e hoxe, como, como vos imos comentando por tratarse dun programa especial imos modificar un pouquiño esta estructura habitual que, que acostuma ter este, este Jastas Cinta eh, Efectivamente, esta semana os grelazos quedan aparcados para deixar a espazo a esa sesión que nos ten preparada o señor DJ Mil sí. logo de que o entrevistemos Sí, pasaremos directamente dende o repaso os anos da historia do hip hop Hoxe paramos en 1979 eh, Vamos ir a desa sección do Xacho Beu Vamos á sección onde Hidroafónico rescata o rap que se está a facer eh, nas profundidades daqui da nosa Galicia eh, Ainda así, estades seguros de que a gran protagonista deste hashtag Cinta, a música non vai faltar nesta nova edición. Si, vamos a xa poñernos o traxe de faena, eh, o primeiro que vai sonar esta noite na Radio Calimera é un clasicazo do hip hop. A pasada semana repasábamos no xa choveu 2003, un ano que nos deixou multitude de boas mostras de rap en todos os lugares do planeta eh, como vai ser unha constante que nos deixemos no tinteiro algún dos traballos editados neses anos que recordaremos nesa sección, pedimos perdón por adiantado a, a quen poida votar en falta a algunha mención. Sí, xa sabedes que é moi complicado sintetizar, <laughs> sintetizar, perdón, que non me saía a palabra. movendo as palabras. <laughs> sí, está... <laughs> Eh, pois en cinco minutos o que, aconte, o que aconteceu nun ano, non? Así que esta noite, e sen, sen que sirva de precedente, imos res, rescatar unha canción dese ano 2003. Concretamente duns raparigos de Carolina do Norte, eh, alcumados en conxunto os Little Brother, que sacaban a luz nese 2003 o seu disco debut de Listening, co que rapidamente se gañaban o respeto dentro do circuito hip hop mundial. E deste, deste The Listening Eh, destacamos este temazo, este The Why You Do It, eh, con que abrimos esta nueva edición de hasta Cinta. showtime, I was out in the rain with my nigga Big Pooh some things. No money in our pockets, just a buck and some change. Ran up in the hideaway with niggas screaming our names. Took the stage like a jet soaring, wildin' out with the sweat pouring. Till I woke up hoarse the next morning. And ill feeling that it brings about to see niggas mouthing your words and you ain't even got a single out. On stage, selling your spot. It's the equivalent of 10 adrenaline shots. Just like Legacy and Sean Boog when they killing the rock. Ain't gotta worry about if niggas just pretending it's hot. Cause I can see their hands in the air waving, heads bobbing, neck snapping back and forth, about to break that shit. Man, I appreciate that shit. Thanks for showing us love. And to the top, we finna take that shit. For y'all, for y'all, for y'all. Inhale, relax yourself, breathe easy, cause we are. with your hands high. Up front, shouting out the song real loud, real proud, letting every other person know who you came to see and who you came to rock for. Little brother, that's why we stay vibing, pen stay scribing, wrist rotating to keep your soul pulsating. It's been a long time and most folks still waiting. All apologies, but thank you for staying patient and die hard. That's why we try hard, dig deep man, so we supply y'all. Push your man, and we want to keep you high far from content with this current state of hip hop. We know music, we know why so don't choose it. Y'all know the truth and hope y'all don't lose it. Bullshit every day, we all go through it. We giving y'all some shit that's therapeutic, so breathe easy, y'all. Inhale, inhale. Y'all radio might not live. You did. Xa choveu. ...1979. Un mes antes de comenzar o derradeiro ano da década dos 70, o Estado español estreaba o que se chamou a Constitución. Así, en letra grande e en singular, a intocable Un popurrí de normas de aquí e da colá que só deixou un bando contento, os que saían, sabedores de que o seu traballo prolongado durante 40 anos non sería en balde. Mentres, Galicia daba vida a un novo ano cun petroleiro ardendo na Costa da Morte, de bandeira grega e de nome Andros Patria, quen provocou unha marea negra de, cinco, de 50.000 toneladas de fuel querían parar as costas galegas. Como sempre, cero responsables e cero medidas para o futuro como desgraciadamente todos sabemos e comprobamos dende entón ata hoxe. Lonxe daqui, en Latinoamérica, as ditaduras militares impostas polos Estados Unidos asasinaban, torturaban e aplacaban con dureza calquer reivindicación de dignidade dos seus povos. Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Bordaveri en Uruguai, Stroessner en Paraguai, todo por e para que a maquinaria yanqui seguise a chuchar dos povos latinos, castigados por nacer nun paraíso cheo de recursos. mais en xuño do 79 o asasinato dun xornalista estadounidense, de estadounidense por parte dun garda nacional en Nicaragua ia provocar un terremoto mediático no imperio norteamericano, facendo que este goberno teña que retirar o seu apoio á ditadura do Somoza e facendo que a revolución iniciada por Augusto César Sandino 45 anos despois da súa morte triunfase en Nicaragua. Sandino cruzando charco de volta no Reino Unido, Maggie Thatcher, a dama de ferro, vencía la Selección. Comenzaban deste xeito un mandato de 11 años, lo que transformó as illas ao seu antollo, conservador y e liberal, asestando un golpe letal las clases baixas lo que nunca lograron ¿Crucifixión? Sí, bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Eh, no, libertad. ¿Cómo? Eh, para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, ah, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. ¿Crucifixión? Nese 79, os Monty Python contábanos as desventuras dun pobre home chamado Brian, a quen todo o mundo confundía cun tal Xesucristo, mentres eh, que Francis Ford Coppola retrataba a guerra de Vietnam en Apocalypse Now, ou, unha, ou tamén unha pandilla chamada The Warriors alucinaban cores para poder chegar á súa casa no que parecía unha pracible noite. Ha sido él! ¡Lo he visto! ¡El Warrior lo ha hecho! ¡Han sido los Warriors! ¡Los Warriors le han matado! Foi o ano da nascimento da NBA moderna. Os culpables, a chegada de dous iconos do baloncesto, un de Indiana e outro de Michigan, un branco e outro negro, un obreiro e un mago, un dos Celtics e un dos Lakers, Bird e Magic, Magic e Bird. Dous anos antes, en 1977, nunha casa do Bronx, en Nova York, un adolescente chamado Theodore Livingston entretiñase coa súa meza, mesa de mezclas cando, de súpeto, a súa nai entrou no seu cuarto. Ese home, chamase Gran Wizard Theodore, e, co seu intento por parar a música, acababa de inventar o que xendía coñecemos como Scratch. Entón, quen inventou o Scratch? Gran Wizard Theodore ou a súa nai? Ben, en fin, que dous anos despois daquel momento, o Scratch xa formaba parte do repertorio dos DJs, os reis aos mandos das rodas de aceiro nas nesas festas en garaxes e parques de Nova York que constitúen os primeiros pasos do hip hop neste mundo. Nese 79, un locutor desta cidade de Nova York, alcumado Mr. Magic, daba comezo na emisora WHBI Rap Attack, o primeiro programa radiofónico centrado na música e cultura hip hop. Un programa que se prolongou durante un bo período de tempo e que conseguiu sacar dos guetos neoyorquinos a nova cultura que estaba a medrar. I Ese ano producíronse as primeiras grabacións de temas de hip hop. Os Rappers Delight que aquí sona de Sugar Hill Gang chegaba alto nas listas de éxitos e medio Estados Unidos bailaba o seu son. Por outra banda, Grandmaster Flash uníase a Mele Mel, Kid Creole, Cowboy, Raheem e eh, Mr. Ness para crear os The Furious Five, un dos primeiros grupos de hip hop que aínda que tamén neses tempos había outros como a The Cold Crash 4 ou outro dos pioneiros máis recoñecidos do hip hop, Curtis Blow. night everybody was breaking, the highs was screaming and the bass was shaking, and it won't be long till everybody knowing that flash was on the beat beatbox, going that flash was on the beat. Pasaron moitos anos dende entón, e eh, o que hoxe entendemos por hip hop está bastante lonxe do que se facía naqueles tempos. Uns tempos que quedan remotos no tempo, pero que son moi especiais para nós, os, os nostálxicos de épocas que nunca vivimos. Isto que sona é Super Rapping de The Furious 5. MCs, disc jockeys to all the fly kids and the young ladies. Introducing the crew, you gotta see to believe. We're one, two, three, four, five MCs. I'm Melly Bell and I rock so well. And I'm Mr. Ness because I rock the best. I'm Raheem in all the ladies' dreams. And I'm Cowboy to make you jump for joy. I'm Creole, solid gold. till you all win second to none. We're gonna make five MCs sound like one. You gotta dip, dip, dive. So, so socialize. Bring up your ears. And then open your eyes. And then pay at the door as a donation. To hear the best sounds in creation. He's a disco dream of a mean machine. And when it cuts to the side, you see what we mean. You see his name is not found in the Hall of Fame. But it's shocking, amazing, make you feel shame. It's a line from a lemon. From a lemon to a lime. He cuts the beat in half the time. And then two is three times two is six. You say Flash is the king of the quick. it's true that we got the fuss because it can't be the best unless it came from us. There's five of us and we take no stuff. We coming through the city, we coming through rough. We number one, ain't nothing you can do, and if you wanna get down, we'll rock you two. So freak for me, y'all. You don't stop, come on, come on, and let me see a rock, rock, cowboy. They say you're from the Bronx, so want to rock the beat and add a little spunk. Yes, yes, y'all, you don't stop. Uh, come on, fly girls, I wanna hit the top. I'm the C O W. Pois de volta en Jastas Tinta, eh, directamente dende o xa choveu, pasamos á sección onde... Tas norte non ves as berzas! Hoxe esta parte do programa tamén sufre unha pequena alteración. Comimos co tempo xusto, grazas ao noso convidado que xa está preparando os vinilos, esta noite só imos a sacar dous pepinos da nosa horta particular. O primeiro chega desde Ourense, recén forneado, concretamente dende a Detritus Crew, un colectivo de puro rap hardcore formado por Wang, Gutier Hardcore, Kazama e Pelón eh, HXC. O tema que imos a soltar chamase Impacto e sae do traballo que acaban de colgar nas redes titulado Sinergia. Eh, Está producido polo mesmo Gutier, un dos que rapea neste track, e como ides a poder escoitar, esta peña caracterízase por ter un son cru, tanto en instrumentais como en flows e letras. Falamos dun álbum que, que esta xente xa tiña tramado en verán, pero que en cambio foi agora fainada cando se encerraron tres días nun piso onde teñen un estudio para gravar seis cortes e incluso sacar un vídeo do, do tema que imos a soltar. Como xa dixen, o tema titula Impacto, En este caso colabora o seu DJ Keith Psycho. Sen máis, aí vai, dende Ourense, de Tritus Crew, en Radio Calimera. certeza es un error en potencia, pero por un segundo confío en la turbulencia como causa. El choque frontal que se avecina, no creo yo que tú esquives la rima que es óptima. voz se queda fónica, es la tónica de rimas super lentas que parecen supersónicas. Atónitos, mis flows son casi vómitos y os pudren. Mis palabras te sacuden, porque hoy no esta bandera desde el 6 de octubre por las sombras cuando la oscuridad cubre Detritus army, morir es fácil, la mugre Violencia, odio y frío nos cautivan y se nutren Sangre de luz es un pensamiento que nos une Hambre de puso cazama, detritus Nos comemos las calles y salimos invictos Cicatrices y delitos, y eso consume pero este rap de enfermos huele muerto. Experto en trucos, te desnuco en los conciertos. Cinco locos que ya se cuentan por cientos. Olvida rápido y mugre, ficillos, papelas, pupilas azules. Rayas de más te seducen, vigilas las luces al fondo del túnel. Si piensas que tratas por entre las nubes, aquí te bajamos los humos, denuncias y juicios, salimos impunes. Violencia a matar, a mejor no te cruces en nuestro camino. Para que no acabes mal y que de vez en cuando pienses que eres un loco mental. No todos están preparados para asumir la hostia. Pocos hallan oro entre la arena de la a La vida que llevo es la vida que elijo Si cometo fallos también los corrijo Siempre doy todo, eso es lo que exijo Tirando para adelante como un robo fijo Eres un hijo de puta Eso dijo, le bien claro No soy su hijo, cabrones de ratos me elijo Aspirar a todo cometas que fijo Aí remataba o tema Ourensán Impacto da Detritus Crew para irnos agora, como xa é costume, a rematar esta sección con un tema feito na nosa cidade. Nesta ocasión, o track que vai a soar aquí no dial 107.9 da FM xa foi cociñado no ano 2003, que xa choveu desde aquela e que de feito podería ser outros dos temas a soar con Saúl Ocelotti no anterior programa de, de Jastas Cinta. Pero como non foi, pois esta noite vai ser o momento. Falo dun grupo pioneiro aquí en Compostela, Actos Urbanos, que dende 2007, dende ese CD chamado Primer Acto, poucas novas tiñamos desta peña. O último que poidaste escoitar foi en outubro do ano pasado, onde Abel, coñecido tamén como Egon Si, estivo nin máis nin menos que teloneando ao gran Rafael de Chousky na Sala Capitol. Como vedes, esta peña volve con ganas de dar tralla e sei de boa man que andan preparando cousiñas novas, pero que aínda non chegaron ata aquí, ata Radio Calimera. Por este motivo, o tema que vai a soar deste Actos Urbanos é un tema xa moi coñecido na nosa cidade, pero que dende Jastas Cinta queremos facer que siga soando. O tema chamase Las Cosas Claras, como xa dixen ano 2003, e sacámolo da, suga, da segunda maqueta deste grupo. Así pues, para cerrar esta sección no noso cuarto programa, un tema que fue escrito para facerse un oco cuando esta peña estaba comenzando, Abel, actos urbanos, e isto é, las cosas claras. Vamos a dejarlo todo moi clarito. Actos urbanos. Hemos vuelto. Estaba ahí. En el 2003. Llegó, llegó, llegó, llegó vuestra hora. llegó, llegó, llegó, llegó. Me gusta ver cómo MCs se agachan a comer mi polla Gran hijo de puta como el caballo de Troya Ese soy yo, coloco como un cogollo Reto cualquier MC de tu ciudad que quiera atravesar mi arroyo Ya tomé Santiago y ahora voy a por América El rap que te traigo es de la península ibérica No llevo pistolas, no busco peleas Pero es que estamos en Santiago y no en el Bronx No sé si te enteras, te das por aludido Invítate a seguir imitando el estilo de los neoyorquinos Lo siento amor desmesurado y loco por un micro Pero nada comparado a por lo que que mi chica siento. Asiento, tú no te abres camino. Lo único que haces es seguir el rastro de mi estilo fino. Te piensas que sentir el rap es llevar ropas más anchas que las mías. Vacilar con las tías. Siente el peso que actos urbanos suelta sobre tu cabeza. Abre otra cerveza, bebé y déjate llevar. Vamos a volar sobre el tempo. Deja que mi DJ pare el tiempo para poder respirar. Deja que mi DJ pare el tiempo para poder respirar. O bueno, mejor dicho, para que tú respires. Que yo ya he respirado. No sé si lo has notado. Así te lo clavado en otro nuevo capítulo. Hay que dejar las cosas claras, actos urbanos otra vez manejando vuestras cartas. Hay que dejar las cosas claras, actos urbanos cayendo como bombas, sin más. Hay que dejar las cosas claras, actos urbanos otra vez manejando vuestras cartas. Hay que dejar las cosas claras, actos urbanos cayendo como bombas, sin más. dejar las cosas claras. En mi ciudad no hay más que raperos sorteras. No sé si te enteras, tonteras, que las aceras te queman los pies. Perfeccioné mi estilo en parques. No sé cómo lo ves y crees que mis letras son baratijas. Pregúntale a las pijas sobre quién recaen sus miraditas. Putas malditas, solo buscáis la fama. Nunca conseguiréis meter a extensión en vuestra cama. Mira como chana, rap de vacileo. Justo lo que quieren los niños para su recreo. Dulce caramelo con sabor a choque que sé. Me escuchas en tu loro y todavía no sabes por qué tienes envidia de ser como nosotros, tener un buen micrófono y a DJ Cronos platos, contar con tus amigos para los malos ratos y no lo conseguís ni hasta en vuestros mejores sueños. Hay que dejar las cosas claras, actos urbanos otra vez manejando vuestras cartas, hay que dejar las cosas claras, actos urbanos cayendo como bombas sin más. was created using DJ, crossfader, scratch, scratch, music. Later. motherfuckers never play me. DJ Crossfader Fade. Scratch. isto que sonaba era o noso invitado de hoxe. Moi boas noites, DJ Mil, xa estás con xa está con nós aquí na Radio Calimera. Que tal, como estamos? Benvido outra vez de novo. Moitas gracias por, por acudir a, a nosa chamada eh, e quedarte hasta hasta largas horas da, hasta as mil, nunca mellor dito, seguro que nunca che fixeron no, ese chiste. <laughs> pois se te podes achegar un pouco máis o micro que creo que non, non está recollendo. Aí, aí ah, estamos. aí, aí está. Pois estaba sonando Should Be, DJ Should Be Famous Non sei eh, se nos podes comentar un pouco de que se trata De onde, de onde provén este, este temiña Pois ese tema provén dun traballo Que presentei fai uns meses Se chama Proyecto Aurora E a intención do tema, xa co título eh, Era pois reclamar un pouco non? a importancia do DJ dentro deste xeno Que ao fin ao cabo eh, o DJ é o arquitecto non? Do, do hip hop, sí. en sí, nun principio tiña seu papel como presentador, pero o personaxe principal era o DJ. Despois o cambiou e tal, pero bueno, eh, a intención basicamente era esa. Eh, darlle un pouco de bueno, non egocentrismo, pero bueno, sí que e reclamar a vosa parcela sí, dentro sí, do hip hop sí, sí, que ao fin o cabo, como repasábamos, suliñar eh... a posición do DJ detrás dos platos que parece que cada vez diferencias e máis mm. o DJ vai, vai polo seu camiño e MC polo seu os Yankees son os principais exemplos desto eh, mm -hmm. teñen algún DJ post tours e tal pero a maioría dos shows van eles a pelo e os DJs teñen, teñen o seu propio mundo mm. e tal e, pero bueno Bueno. Despois vamos a centrarnos un pouco, sí, creo, ben, vamos a, a que nos fales un pouco de como ves o panorama do DJ, aunque mm. xa estás eh, deixando claro un pouco o que tamén compartimos con nós esa figura do DJ que se está sí. perdendo, eh, non nos podemos olvidar que son os pais desta, desta cultura. cultura. Bueno, actualmente sabemos que eres un dos DJs que máis te estás a mover polos garitos de Santiago. De feito, sabemos que xa son en decembro estiveches na Casa do Patín, no Club La Radio, no Camalea, eh, no Flagel Rock tamén acompañando a Public. Eh, bueno, contanos como están indo as cousas, que, te, que tal está respondendo a xente, que... Home, eh, non nos podemos queixar. Eh, obviamente pode ir sempre mellor, pode ser facer máis pasta, pode ser, poderíamos estar eh, muitísimo mellor. Que pasa? Xa temos bastante, o sea, Santiago é unha puta aldea porque nin cidade nin hostia, ao final é unha puta aldea, cantos somos? 80.000 habitantes ou algo así. Sí, por aí, creo que non chegamos. Eh, eh, temos, un, temos unha actividade cultural moi moi ampla, sabes? Mm. Eh, de todos os xéneros, hai garitos especializados. Eh, nunha cidade tan pequena hai un percorrido por os bares da zona bella onde podes te eh, ver un monólogo, teatro, uh -huh. concertos, DJs, exposicións. Eso é moi importante, temos que cuidarlo, así que mm, sí, estou contento de como están indo as cousas. Botas en falta, falabas de locales especializados en diferentes eh, ámbitos de música. Botas en falta algo que se centre no hip hop ou que, sin centrarse exclusivamente no mundo do hip hop, si que aposte máis decididamente a organizar certo tipo de eventos e atraer a xente a, a actuar neses, neses locais? Mm, home, un lugar especializado cunha programación durante toda a semana sería o ideal. Sí que é certo que houve moitísimos bares ao longo dos anos que mm, eh, intentaron facer eso, ou polo menos programar durante mm. varios días a semana. Funcionaron ben, pase que ao final sempre era o mesmo, problemas ca policía, porque os veciños chamaban polo ruido, sí. que si mm-hmm. andan haciendo el botellón, que si <laughs> polla bendita. O típico. O que acompaña Esa, un pouco. Exactamente, <laughs> exactamente. Curiosamente, eh, esto modo de anécdota, os antros son os que mellor funcionaban e intentouse facer en garitos chulos, discotecas, pubs, mm pero foi o que menos aguantou. Eh, misteriosamente eh, os antros, o <laughs> eh, que o mellor funcionaba. A sala VIP estaba está moi guai ao lado do matadero. Os eh, recordos eh, desa de, de sala sí, VIP, verdade. Sí, eh A ver, é o que te digo, o sea, obviamente ter un sitio especializado sería o punto, pero bueno, ainda así, mira, na radio levamos unha programación mensual de hip hop, que está un pouco máis reducida a partir deste ano, porque bueno, Eh, a crise afecta a todos, a sí. todo. pero <laughs> que coño, eh, xa levamos a J mayúscula, levamos a Pachamama, eh, que máis veo, eh, legendario, el puto largo, eso un nun só, garito. Eh, despois na sala Mun vemos a Psycho Realm, que es, joder, iconos do, sí, sí, do, do hip hop, sí. así que xa podemos darnos con canto nos dentes que sí pero aínda aínda ten que, quedar máis, aí. Claro, non se pode, claro, non nos podemos ah, conformar. Hai moito que picar. <laughs> Exactamente. Bueno, sí, eh, falando un pouco xa sobre sobre o teu a túa faceta como como DJ, eh, vemos que no teu calendario de decembro tiveches unha un par de, de bolos aí en Pontevedra en Carballo con, con García MC, integrante uh -huh. da Dios que te criu e agora tamén facendo camiño en solitario con quen levas a un, un pequeno percorrido e eh, gustaríanos que, que nos comentases como xurdiu este proxecto de colaboración eh, e que plans de futuro eh, ten este dúo García DJ Mil. Pois o tema de García en sí eh, pois creo que foi a raíz que o pincharon un festival ali perto de Ordes que, bueno, de onde el E eh, o tipo, bueno, pois creo que lle molou, hmm. levamos un rollo moi parecido, os dous encantanos o old school, eh, os hmm. <laughs> temas máis prehistóricos que haxa, é o que máis nos gusta. Eh, creo que foi un pouco por eso, el quería levar un proxecto en solitario, aparte de Dios que te criu, é un tipo moi activo hmm. eh, en todos os aspectos. Eh, e, eh, eh, bueno, chamoume, eh, tío, que tal, como estás? Bueno, teño isto, que che parece? Pois pues, eu de cabeza. Non, non é non vou dicir o de que me criei escoitando a Dios que te criou porque a diferencia de idade non é tan grande, mm. pero sí que é verdade cando eles empezaron a dar os bolos tochos, eh, enchendo sí, sí. pabellós tal, eu tiña seis anos, creo. Épocas dos boas microfest. Claro, <laughs> exactamente, exactamente. Entonces, aquel, bueno, como olvidas esquecerse daquel concerto con na Quintana tamén, con, tamén, con Morodo tamén. e por os non residents. Por eso. Entonces, joder, pois pues sí que foi un grupo que me marcou moito, sempre me molou o que fixeron. E, eh, bueno, cando me dixo de ir con el, pois, pues, que coño, foi un orgullo para min. Claro. Eh, hostia. E nada, empezamos a tocar por aí, o principio era para un par de datas na máis, en Pontevedra, en, en Vigo tamén. E bueno, ao final empatamos, eh, hubo feeling, <laughs> e eh, de puta madre, Galicia, pois, a verdade que o país xa o recorrimos bastante. Quedan eh, máis fechas ou...? Eh, a Temos datas a partir de marzo, creo que é. Uh -huh. Porque ahora está en México, eh, que o tipo non para, xa, <laughs> cuarto, xa cuarto está por ali, está tocando por alá, casa un system e tal. E temos datas con el para a partir de marzo no Liceo da Coruña, en a Coruña, ¿no? Non me acabo de meter a pata, sí. Creo sí, que sí, creo Que sí. sí, sí, sí, Eh, en Santiago creo que no Ultramarín, Ultramarín pode ser, sí, non me acordo. Eh, e eh, nada, bueno, eso, eso, que, Eso veremos. Por eso, xa, é de eso estar atentos que xa nos ocuparemos nós de dar la chapa e tal ca, ca publi. Pero eso, guai. Con el moi guai, entendémonos ben, temos un concepto moi parecido da cultura hip hop e tal, e bueno, eso que se agradece. Pois adiante con eso. Ainda así, sabemos que tamén que a túa posta en escena pois non, non remata aí, non? Sabemos que tamén en agosto te neabas a, no Grove aos Cooking Soul. Uh -huh. Contanos aí como é iso de compartir escenario con, con, con dos grandes deste arte a nivel internacional, non? Eh, pois mira, teño 25 anos, tío eh, a verdade é que Separando o lado profesional, non? De decir, quero dedicarme a isto, quero tal sí. O lado de, de fan do, do hip hop tío, que estou que non cago. O sea, realmente <laughs> tiven, bueno, unha sorte ou bueno, tamén o traballei, que coño, pero claro, que, ahí. pero quero dicir, Cosas. con Cooking Soul tocai toquei dúas veces. Eh, o que te dicía, de Psycho Realm poden mm. telonear. Sí. Eh, con Cooking Soul, pues como co, co resto, tío. O <laughs> sea, un subidón que te cagas porque eso, a xente que ves nos vídeos de Youtube, eh, hai xente que levas no coche, no MP3 e tal. Claro. E mola, pois, estar por aí antes de tocar ceando nun bar ou falando de calquera <laughs> chorrada. Está guai, está guai. Pois nada, de sorte estou aquí, eh, puro traballo, froito de, de moitos sí, sí, anos. Gracias dando tralla e, e bueno, un dos teus primeiros pasos dentro deste mundiño do hip hop foi con contramaturgia, contramaturgia dos que fai tempo que, que non sabemos nada. Que, que pasa con, con este grupo? Volveremos a ver algo próximamente ou, ou está esa idea un pouco aparcada? Eh, antes que dramaturgia estiven cos que puxeches de antes, con actos urbanos. Sí, certo. un a DJ de actos urbanos un ano, ou ano pico, tocamos algún festival e tal. E despois, sí, con dramaturgia. Con dramaturgia foi eh, estivemos creo que 3, 4, 3 anos máis ben eh, o primeiro e o segundo, a primeira metade do segundo eh, foi bastante intenso porque comezamos en no 2008 creo eh, xa nos puxemos a gravar gañamos o concurso este o Música Xove eh, o EP que sacáramos pois, milagrosamente <laughs> tivo moi boa acollida na rede que en páxinas como HH Groups e tal, porque son páxinas que están saturadísimas, de, saturadísimas, destacada. e destacar, mm. xa co tema de adianto, máis de 10.000 visitas, o sea, pensas, joder, a min coñece a miña nai, tío, <laughs> nada máis, e de repente ves que a xente empezan a colgar os temas, a falar de ti e tal, e mola, e joder, a día de hoxe sigo sendo un tipo de underground, tampouco que destacáramos moitísimos, pero bueno, sí que foi unha experiencia moi chula. <laughs> e eh, o proxecto, bueno, pois cada un tirou un pouco por a súa vida, date conta que éramos éramos catro cinco persoas chegamos a ser. Sí. E bueno, principio cinco despois, non? É complicado, é complicado. parte, bueno, pois cada un ten intereses, ambicións distintas. Bueno, aí a vida, como en todo. Sí, como sí, en todo. como en todo, e sobre todo en algo que que do que non che dá de comer, que é simplemente por, bueno, pode chegar a darche, pode pero... Pode chegar a dar, pero neses momentos eh, os cartos polos tipa todo. Claro. O sea, ganancias <laughs> eran, eran as mínimas, pero bueno, sí que tiñamos moitas ganas. Sí que é certo que, bueno, que seguimos en contacto, que eles siguen grabando algún tema así de vez en cando tal, pero uh -huh. proxecto serio como para presentar como novo traballo de dramaturgia tal, no. Eh, puxémonos sempre unha norma que que nunca sacar nada de inferior calidade ao anterior. Eso creo que debe ser unha, unha lei que debe ter todo artista. Todo grupo creo que debería de mm, ter ese respeto hacia o seu traballo. Efectivamente. Porque penso mesmo, eh. da, da igual que estemos grabando como ahora aquí este programa de radio, non fa falta estar nuns estudios uh -huh. da hostia. Uh -huh. Sempre que se faga ben, eh, con, con gana, podense facer cosas moi chulas aquí en Santiago, bueno, xa o sabedes de sobra sí, que hai calidade, claro. hai variedade para todos os gustos. É o que te digo, podese facer, pero sempre guai, tío, eh, <laughs> apostando, facéndonos respetar que é o principal, e eh, que se note que podemos facer cousas para estar en calquer sitio, en calquer ámbito. Sí, sí. Esa é a actitud. Moi palabras. A <laughs> min bueno. que me enrollo a falar. <laughs> que va, tío, non te preocupes, aquí vía tes libre. vía libre hasta a hora que queiras. Bueno, eh, a xente a ti coñecete pois máis ben como DJ, pero bueno, sabemos que tamén te, te pechas no estudio a traballar en producións, eh, algunha remestura por aí, como por exemplo foi o pro proxecto Aurora, que falabas antes del. Contanos precisamente en que consistiu este traballo aí. Pois eu toda teño unha pequena espina aí clavada con el. Iba a hmm. ser un traballo no que, bueno, me tinge moito tempo, eh, moitas ganas, iba a ser un, un principio máis corto, pero bueno, ao final apuntouse alguén máis e tal, mm. os temas iban saindo. Eh, como non dependes de ninguén, que, o sea, me explico, non dependes de ninguén que che diga, pois pues, ten que durar tanto, e tal, no, porque internet ahora é un formato vais abrindo un pouco claro, a Claro, quero dicir, non un formato físico como CD que solamente caben tantos minutos e o sea, tal, ti sí. podes colgar un disco de 3 gigas e te sí. sae dos huevos. <laughs> Eh. Entonces, bueno, pues eso empezó a crecer, empezó a crecer. Al final, no recuerdo cuántos temas quedaron. Eh, hay remixes, hay temas con Public, que queda aquí de, de Compos. Eh, con ya Tony, que está ahora mismo en Londres, en un coleguilla de, de Urense. Bueno, eh, intención era un poco collero son este de batería gorda, típico de hip hop. en Gadirje pues... a miña, Toque miña personal, visión. Eh, claro, o sea, esas <laughs> marcianadas que tanto <laughs> que tanto me gustan. <laughs> Digo que teño unha espina clavada con el porque bueno, según iba pasando o tempo, dime conta de moitos erros, de erros de, de novato, porque así, porque estamos aprendendo, claro. estamos comezando. Cando sacas algo eh, sempre vas querer eh, mellorar, tío, dicía. Perdín bastante ilusión con el, non se moveu todo o que se tiña que mover, como por exemplo Rockstar, o traballo anterior. Mm que bueno, que sí que estaba quedei contento co resultado, movino, gracias ao traballo puden ir á Radio Galega por primeira mm. vez, a facer algún set en directo, presentei no por varias zonas de Galicia, presentei no Móstoles en Madrid, que bueno, bueno. foi distinto. Con proxecto de hora, bueno, non debería falar <laughs> mal do meu propio traballo, pero <laughs> bueno, sí que hai que ser crítico, hai que ser realista, non vou dicir, oh, que es la polla. No, mm. tío, eh, non vendo motos. Si creo que está guai, vou non dicir, vou non defender. Si creo que non está todo ben que debería, tamén o vou dicir. Pois, pues, como ten que ser. É eh, así. A autosixencia do <laughs> artista é moi importante. Obviamente, o que ten que xuzgar é o inte que é o que ten que sacar a propia <laughs> conclusión, eh, si o disfruta guai, si non, pois papelera de reciclaje e <laughs> Pois pues escoi, escoiten e xulguen, queridos ouvintes, e creo que o aquí o colega hidrofónico ten algo algo que soltar relacionado sí, ahora con o noso convidado. Vamos a soltar, si ti me das son aí, porque Creo que... Ah, pois pues sí, mira, adiante. <laughs> Eh, vamos a soltar un temiño a ver se si che sona, eh, despois nos comentas. o que, que che sona, non? O que... Sí, sí, sí, de algo. Isto <laughs> creo que pertence á iniciativa Groovers, eh, se non me equivoco, eh, ti máis DJ Huevo. Exactamente. Eh, bueno, eh, que nos podes comentar desto? Creo que son unha serie de mashups e remesturas E, e bueno, coméntanos un pouco cal é a túa versión personal. Desta sí que estás contento? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Deste sí que teño ganas de moitas ganas de falar ademais. <laughs> Espero que dea moito que falar despois da súa publicación. Nada, con DJ Gobo xunteime para ir a competir a DMC, que bueno, unha competición uh -huh. de, de DJs e tal. Pois xa fora en 2009, a competir en individual, moloume a experiencia. E, bueno, este ano surxiu a, bueno, rollo de ir os dous a competir e tal, e bueno, de puta madre. E claro, xa que estábamos en historia de ensayar e de tal, eh, dixemos, hostia, por que non probamos a gravar algo? E chegou un punto que dixemos, hostia, isto pode quedar guai. Eh, aparte, mira, é a primeira vez dende 2009 que me vin con ganas de gravar, o sea, de facer un proxecto con, con outra persoa. Uh -huh eh, a anterior vez fora con dramaturgia e tal eh, a partir de aí, bueno, encaminhei eu, eu eh, quise uh -huh. facer as miñas historias eh, xa sei o que gravar algo pa min e lo presentando por aí, sei o que tocar por Galicia en festivales, salas, sei o que sair por fora de Galicia e eh, chegou un punto que con el, bueno, empatei ben e animeime a, a volver a, a gravar algo en, en formación, vamos, en conxunto. Eh, este, por exemplo, foi o primeiro tema que fixemos, un mashup de bueno, eh, Adele, eh, Bob Marley. Mm. Eh, vai ser o, bueno, o principio dun traballo que estamos facendo e que non quero dicir o típico que se soe dicir o de hip hop de no, é un trabajo moi serio, non sei que, mm. tal. Non vou dicir eso, pero sí que é para o traballo máis serio no que me metín eu. Por que? pois, aparte de, bueno, polas horas de traballo que lle estamos metendo para que non pasen historias como de, ah, no, es que isto pudo haber quedado mejor. Sí. No, no, no. Estamos tirando horas e horas e horas con cada tema, con cada instrumental, con cada rapeo, con cada scratch. Eso por un lado. Por outro tamén é un rollo o máis serio no que estou pola oportunidade que nos ofrece unha, unha produtora para, para presentalo que non podo decir nada, pero xa vos entera eres. <laughs> eh, polas colaboracións, porque bueno, hai un colaboracións que bueno, temos que dar gracias de que esa xente se, se animase a participar. Algo que nos podes adiantar aquí ou ainda está todo... Pista, vou crear aí hype. Aí, aí, ay, por exemplo, eh, hai dous grupos que ahora mismo en España están comezando a petar bastante a nivel nacional e tamén que é o que máis o cebo do, do disco que un artista de, de México que non vou dicir o nombre, intenta. pero que tenga algún tema con Capaz, de Hablando en Plata, con Acciones antes Trabajado. Eh, bueno, creo que va a quedar un, resultado petón, petón. aparte de eso, que te digo, a hora de presentarlo, xa veredes, xa iremos anunciando, pero bueno, que xa antes de publicar a fecha ou a data, datas de presentación un <clears throat> principio iba a ser en marzo, pero estamos un pouco atados por algunhas circunstancias. Deso xa vamos ir eh, enterando. <laughs> Pero eso, Groovers, vai ser directos, vai ser un EP e eh, toda a caña que nos deixen dar. Moi atentos todo o mundo a, a isto que nos DJ está adiantar Mil. DJ Mil con DJ Huevo que ten sinceramente moi boa pinta. Eh, bueno, bueno eh, a ver, seguramente que se nos escape algunha cousiña ca, ca, coa que estés vinculado, Pero bueno, tamén queremos preguntarche que polas expectativas de futuro outra vez, aparte de, de Groovers, eh, se estás traballando en algo máis que isto, algún proxecto como produtor, como como DJ, alguén máis que por aí que vayas a subir os escenarios con el. Na, por ahora estou centradísimo na grabación do EP de Groovers, en ensayar para DMC, que é o 19 19 de abril en Huesca. Toda peña, moita, eh, moita sorte, moita sorte. Gracias. Así que, bueno, aparte teño este tempo que non está non está García por aquí, por España, así que podo estar un poquinho máis centrado con eso, bueno, e logo Garitos, onde vai saindo, os festivais que saian, que por ahora son poucos, son máis ben hacia, hacia verán, pero no, centrado o máis posible en dúas cousas, Groovers e eu. Perfecto. Sí, pois, bueno, como che adiantaba antes na, na entrevista cando reivindicabas o, o papel do, do DJ no, uh -huh. no hip hop Outro día, estaba eu de un día destes así de, de melancólico <laughs> eh, E collín a caixa onde teño as Hip Hop Nation antigas non, eh, Li unha entrevista a Gran Wizard Theodore, este inventor dos Scratch Na que se queixaba no ano 2005, se non me falla a memoria De que o, a figura do DJ no hip hop está constantemente ameazada O que, o que decías ti Eh, creo que a primeira pregunta que era que te iba a facer que era compartes esta afirmación xa contestaches antes <laughs> eh, están os DJs en, en período de extinción a ver ameazar, ameazar, eh, non obviamente non vou rebatir a opinión do puto inventor dos cracks, <laughs> obviamente. Na miña opinión, máis que ameazada, creo que se creou o seu propio mundo, porque, bueno, o si foi o que colleu o papel principal, eh, o que chupa a cámara, eh, e aparte entrou o que che dicía antes, no mecanismo ese de que os grupos, sobre todo eso, de Estados Unidos empezan a ir solo, soltanlle o ritmo dende a mesa do técnico ou levan un DJ, entre comillas, sí hmm. que, bueno, lle vai soltando as, as bases. De feito, eh, creo que estivo aquí en Barcelona fai pouco, Bitnuts, creo que foi. Mm. Sí, foi Bitnuts. E o DJ Cáncer, iba a hacer facerlles de DJ e o tipo, joder, contaba que cuando llegó ali que el manager dice oh, no, no, no, no necesitan DJ, no necesitan DJ e iba no medio do concerto o manager dándole o play o que joder, que muy moi tío, que son o beatnuts, me cago, sí, <laughs> tío, esto no funciona así, tío, eso no funciona así. Es lo que te digo, amenazado no, creo que eso que se creó su mundo, porque vía que podía como que deixanos de lado, bueno, pois pues vamos facer a nosa propia película. Entonces o tema de DMC, Aida, que se fai a final en Polonia, que é enorme, patrocinada por Reebok, Red Bull 3 Style, outra competición de DJs, ten un universo aparte. Uh -huh. Desvinculouse un pouco do MC para poder gañar esa importancia que, que, que se merece, obviamente. Eh, pero un pouco máis centrándonos no que é o, a, a rúa Ti ves que eses, nas novas xeracións que empezan a escoitar hip hop Hai un interese por, por convertirse no DJ Ou xa ven máis eh, cerca o mundo da, do, do rapear veo, que é un pouco máis fácil como, veo, como ves ti? Veo interese, dou clase de DJ e eh, veo, veo, <laughs> ve, veo interese porque, bueno, sí que queren queren ser DJs, queren comprar o equipo, o que sí que vexo un pouco de desinformación, que tamén é normal, joder. <laughs> Eh, claro. preguntas tipo, como lle metes a música nos discos? <laughs> Dan eh, pasaba fallanos que as cámaras digitais cando empezaban, que os nenos pequenos, cando lle facías unha foto, que era que ainda había cámaras analóxicas, sí. que che dicían, déxame ver, nunha cámara de carrete, <laughs> porque xa pensaban que eran todas así. Pois agora, claro, como o tema do tracto, Serato, eh, todos estes sistemas digitais mm. gañaron tanto terreo, si que vexo que os rapaz están un pouco perdidos nese aspecto, que non saben guai como funciona eh, pero bueno, como todo é aprender e todo tal, sí que vexo interese. Por eso estás ti aí dando cursos. Oh, ¿no? <laughs> Que tal están indo esas clases? Eh. Ben, ben, tivo bastante máis aceptación do que do que pensaba. Xa traballara en Lugo dando clases aí ali nunha nunha empresa que curiosidades da vida eh, fora eh, onde el Mesui eh, mezclara, masterizara o disco de, de españoles Que foi unha paranoia, en plan, hostia, este estudio está aquí en Galicia e nin Dios o coñece. <laughs> Foi unha, Primeira unha noticia que foi temos <laughs> aquí. Eso, o sea, as clases guai, mola me ensinar, mola me transmitir esa paixón polos discos, polo papel do DJ, por a importancia que ten tanto na cultura como bueno, nas festas en todo, unha responsabilidade ao fin e ao cabo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pois eu creo que xa podemos ir ao Sí, o turrón, como decías tío O turrón, <laughs> mientras o, o noso convidado toma toma posición. Sí. ali nas, nas rodas de aceiro nesta noite xa, xa que xa, xa son creo que as plata. dúas da, as dúas da mañan en punto mira que horas traemos a, a traballar a xente sí, aquí sí, hidrofónico isto non ten perdón de <laughs> Dios no, a verdade que non eh, bueno, hai que, hai damos que grazas de novo outra vez aquí sinceramente eh... de, de, de corazón as grazas porque porque hai que ter hai que ter moral para aguantar certo sí. tipo de cousas e que che poñan aquí a, a <laughs> pinchar a horas intempestivas bueno, vai nos fazer unha, unha sesión hasta que el mande e aí están os, os platos rodando. Eh, ahí va y DJ Mil, en Radio Calimera. Bueno, ahora vamos a dejaros con nuestro hombre DJ Mil. Es eh, un DJ que será DJ Mil con dos. DJ Mil está Ahora vamos a dejaros con nuestro señor Zuma ahí atrás. Tenemos a DJ Mil. DJ Mil all the way from Spain. Rockstar EP é o novo, novo traballo de DJ Mil Quen é DJ Mil? Pois un produtor, un, un DJ novo, xovenciño de Compostela Tela, tela. Hey fellas, I'm talking to you, you you too Do you guys know who I'm talking to? Those are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So, oh, you'd better ready to go. They be watching While we look around, look at them drooling. Niggas ain't used to the sound. I keep them moving on. My ladies, put your hands in the air. It's all right now. We gon' keep you up on your feet the whole night now. Pop them bottles, yeah, drink that up, man. Got you feeling crazy? Well, that was the plan. They was waiting for me, wasn't ready for this. He got the game sold up. No, I'm talking about Swiss, so yeah. I- the streets. Nigga, I'm getting high, getting head on the beach. Chilling, sitting on about half a million. With all my niggas, all my guns, all my women. The next two years, I should see about a billion. All for the love of drug dealing. got no love for the other side, fuck them tricks. Any repercussions, you your mouth for your spit clip all the time. Big Papa kick the war around. raw flows, and that's how it goes. Come on. ringing king. Uh-huh. necklace, igloo, ringing things. For the bitches You see them rims spinning grin, that shit with the B trimmed and wings. Heavy and just feel the spurs to rap. On the road to the riches, more furs to grab, More niggas to kill, then birds to bag. Hit the jeweler and splurge the tap. Uh hops out the truck like trick. What up? Call me Sean if you suck. Call me gone when I nut. That's the end of us. Get your friend the fuck, untwist and bend the up. You know the deal, niggas talking real easy on some ball and shit. That's right. Funny how quick these bricks can get. Acting like I ain't the reason they traded they shit. Uh. Switch that five, cop that six. That's right. It's all good, you know who the clone is. Fuck the Joneses, niggas trying to keep up with the cone. juzgarás pero por actos. respeta siempre al arquitecto. Ah, reserva mesa para cuatro. Uh, cuando van finos, tú míralos. Ah, juzgarás pero por actos. Uh, respeta siempre al arquitecto. Ah, reserva mesa para cuatro. tengo este quien viene, mira Sato y K. Van con Jati con acción, Sánchez miedo me da, Tus visitas en los vídeos views manipulas. Hoy el juego está confuso y no se enteran de nada. Se creen vivos, luego van de positivos. Odiadores contra MVPs en partidos. Cualquiera hoy te hace un vídeo, es un fastidio. Y luego no comen profesionales del medio. El sello no apuesta ya por el single. Canciones como Chips y John Navajazos con sus singles. Directo del año para capaces es el voto. Lo malo es que en el reportaje que no salgo en la foto. Perdona, ahora no os puedo atender. Tú piensas que lo suelto crudos, escupo pudos, un apuro si te quedas mudo. Soy puro duro, hago un duro. Si estás empezando, lo tienes todo a mano. Te dan beats, horas de estudio sin pagarlo. Lo malo es cuando generes, espera la cola. Esto es un corral, te costará mejorar si no eres malo. Aplícate bien al disparo. No te queda otra que aprender a paro. Si por menos se matan ahí fuera, como está el patio, se muere la radio. Nuestro trabajo es muy precario, sectario. Quédate con esto porque es bueno, debes apuntarlo desde el estudio hacia tu barrio. Don't this, don't this, don't this shit make a nigga wanna jump, jump. Don't this shit motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D R E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. motherfucker. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D R E. Da da da da da. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D O E. Da da da da da. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D O E. Da da da da da. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D O E. Smoke weed every day. mobbing with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Jay, Mil, estamos Increíble. estamos ca boca aberta aquí no, no plató da Calimera. Non no, de festa ahora porque sí, acabas de meternos o de monocorpo con todo con todo isto que acaba de sonar. É que se licor café. pois <laughs> pues que ronden que, que veñan as botellas. Moitísimas gracias por estar eh, esta noite con mm. con nós co traendo o, o teu arte sinceramente. Subindo de nivel vos, este programa. Gracias a vos por invitarme, por esta iniciativa que está de puta madre. <laughs> moitas gracias, moitas gracias. Moitísima sorte nese acabanos de, de, desmos, de demostrar aquí que que hai que terte en conta na na próxima DMC <laughs> española. Eh, Moita sorte. Moitísima sorte. Non sei se Moita DJ gracias. Huevo este ano te vai acompañar. Vades vos presentar en, sí, en eh, sí, por sí, parellas sí, ou eh, por en individual? parellas en individual. Vale, pois pues moita sorte pos dous. Aí, a deixar ben alto o pabellón Ahí galego. É un saúdo tamén, como decía aquí o colega hidrofónico para, para DJ Huevo. E dende aquí invitámolo a que, a que, a que se veña a, a algún día. Destas. <laughs> sí, señor. Pois bueno, bueno. Eh, foi o noso tempo xe voando, deron nos sí. mil, Uf. con DJ mil, e outra vez o volvo a repetir. <laughs> pero gusto, me tiña que volver a facer. Deron as mil, con DJ mil. <laughs> Nada. Vamos a por un happy mil. yeah. Hasta lle pega a rima este tío. Un, un fenómeno, DJ mil, sí, señor. Pois pues nada, isto foi todo por, por esta semana. Agardamos vos a semana que ven con moitas máis sorpresas e eh, con moito máis hip hop. Así que para despedir este pro, este programiña, sé, no sé, tío, que vas a Sí, isto, pois pues mira, aquí acabamos de ver unha de, de escoitar eh, unha demostración do que se fai cas mans eh, de artistas cas mans e aquí temos vamos a poñer outro pau como aquí sempre despedindo o, o Jastas Cinta a canción que non é de hip hop eh, con máis posiblemente unha das personas que, que máis se achega a, ao que fan estes DJs mm. que foi que son os guitarristas e o máis grande de todos que Jimi Hendrix, isto é Jam 292, Jimi Hendrix, o grande. Dai, sonido, Ata a semana que ven, compañeiros. Ata a semana que ven, Peñita.